Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ömrün yitirmiş virane Meryem, aklın yitirmiş divane Meryem. Nedir bu halim, artar melalim, söyle azalim, bigane Meryem.'' Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervanemiyem. Şaşırdım kaldım, bin bir renk aldım, doldum boşaldım, peymanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim, mestanemiyem. Halim söylenir, görneler denir, herkes eğlenir, teranemiye. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Meczup sanırlar, Mecnun tanırlar, hep aldanırlar, vay anemiyem, Kul söylesinler, aşık desinler, deli bilsinler, yegane miyem? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aşk can feda, olsa ne fayda, aşk oku yayda, kemanemiyem. Halim söylenir, gör neler denir, herkes eğlenir, teranemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله